Bismillah, da se čujemo. Jel se čujemo, braće? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jel se čujemo? Da li me čujete? Jel se čujemo? Tamo. Znači, nakon zahmi subhanahu wa ta'ala i salavata na njegova poslanika, alihi salatu wa salam, draga moja braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nismo se dugo čuli i nažalost ja sam volio da smo nastavili sa našim serijalom predavanja vjerovijesnici njihovi narodi poruke ili pouke, ali vallahi draže mi ustati odbranu čast jednog muslimana ili više njih pa makar ne jeo i ne spavo i makar morao zapostaviti i možda u nekom vremenu i prostoru puno veće obaveze. govoriti o ovoj temi sam naziv dovoljno govori moj še moj učitelj Hussein Ebu Idriz je sinoć bez imalo skromnosti ću to reći iskreno nastupio otvorio je svoju dušu i srce međutim našao sam za shodno da sam sebi kažem mi smo branili i branit ćemo uvijek čast oni od kojih stićemo znanje i na kraju krajeva neka oni koji su ako imaju imalo ljubomore prema Allahom vjeri neka vide koliko naši učinjaci naše daje i za sebe mogu ostaviti jer tako u smislu ljudi koji su ljubovorni na svoje učenjake, na svoje šehove i na svoje daje. Poslanik ali salatu wasalam u jednom hadithu kaže yakulu inna rajulan sa'ala Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimine khair قال من سلم المسلمون من لسانه ويده neko je pitao Allahova poslanika neko ljudi tako neki ljudi su pitali Allahova poslanika ali salatu wasalam koji je musliman ejul muslim ime hajru koji je musliman ima najviše hajra koji je najbolji pa Resul Ali Sallam kratko razgovjetno i jasno kaže men selim el muslimine min lisanihi vo jedi ona je musliman od čijeg jezika to jest ona je čijeg jezika i ruke su mirni muslimani uzvišeni kaže u suri Bekare i hadi una Allahe vel amenu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون oni nastoje da pravare Allaha i one koji vjeruju a oni ne znajući tako وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون a oni ne znajući samo sebe šta varaju في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا njihova srca su narod njihova srca su bolesna, a Allah tu bolest njihovu još povećava. Pa kažu mišljeni, zašto se to dešava? وَلَهُمْ عَذَابٌ يَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْتِبُونَ Ona se povećava i čeka i bolna patnja, zašto šta? Zato što lažu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Nemojte činiti nered na zemlji. Kad im se kaže, oni kažu, ne ne, قَالُوا innama innama nahnu ne mi samo šta muslihun mi uspostavljamo red ela zr i oblik čuđenja innahum humul mufsiduna velakin la ješurun a uništinu oni mereciju ali to ne opažaju Šerijat je braćo moja i sestre došao sa smjernicama bontonom zakonima i propisima koji štite i čuvaju sve ono što je sveto. Oni štite muslimana i od najmanjeg vida uznemiravanja, pa čak i njegove emocije i osjećaje. Islam je utemeljio princip bratstva koji zahtjeva da se prema bratu povjeri čini dobročinjstvo i da ga ne uznemiravamo na bilo koji način. Huzeif ibn Jamal radjela, on je kaže o fitni. Nejasno je kada se tek pojavi a kad postane jasna, a postane jasna tek nakon što ode. Fitne će se, braćo i sestre, sigurno dešavati umetu Mohameda ali i salatu selam. To je nagovješeno u brojnim hadithima. Zato nam je obaveza da budemo strpljivi na njima, da se pripremimo za njih i da budemo na oprezu. Zapravo, mi moramo biti puno oprezniji danas. Zašto? zato što smo blizini sudnjega dana. Moramo naučiti prirodu fitne, karakteristike njene, način kako se odnositi prema njoj i kako postupiti kada zadesi, kako bi bili zaštićeni i sačuvani od same nje. Jer se dosta fitni desilo upravo zbog nepoznavanja njenih karakteristika. Nije onda ni čudo što se obični narod i svjetina tako olahko upuste u fitnu, jer od njene je prirode da bude privlačna ljudima kad se tek spusti i da ih obmane sa svojim iluzijama. Ono što čudi jeste ponašanje i reakcije oni koji se pripisuju znanju i davi. Njihova žurba i ishitreno donošenje zaključaka, širenje glasina, neprovjeravanje vijesti i nečuvanje jezika, rekla, kazala, iznošenje potvora i laži na one sa kojima su u određenom sukobu, pogotovo na muđahida umeta Muhameda i salatu wasalam. Takvi umjesto da rade na smirivanju strasti i fitne svojim postupcima i izjavama je samo još više potpaljuju i dovode do većih razmjera koje ona sama zaslužuje. Jer jedna obična riječ u vremenu fitne opasnija je i žešća od udarca mača. Bez obzira bio neko sljedbenik takozvane maočanske dave, sarajevske ili ne znam koga, islam nas uči i naređuje da budemo pravedni prema svima, kako prema prijatelju, tako i prema neprijatelju. Riječi i dijela ovakvih i njemu sličnih, kao što je Ezher Beganović, Nema potrebe dokazivati Kur'anom i sunnetom, jer ovi ga svakako i ne razumiju. A pošto su oni promijenili kurs, mi ćemo ih opisati ono i onime na čemu su. Jer se nadamo da će to najprije i razumjeti. U svakom vremenu ima ljudi koji vole da šire fitnu i oni koji su podobni da u nju padnu. Dok je u povijesti Islama, bilo oni smutljivaca koji su se mnogo trudili da si u razdoru muslimanskom društvu koji je okupljao hilafet tako i danas kad nema hilafeta ima oni koji šire smutnju među muslimanima i džematima samo što su sredstva nažalost za suzbijanje rada fitneđija sada ograničena da postoji hilafet sigurno bi se mnogo manje ljudi upustilo u ovakve rabote jer zna se shodno šerijaskim propisima odnosi prema ovakvim smutljivcima. Što je više zabudjela neka skupina, to više do izražaja dolazi mozaik poremećaja ličnosti kod ljudi koji se činjavaju i pomažu takvu skupinu. Kada pažljivo prosmatramo zabudjele skupine i ovakve ljude poput onog, kroz prizmu psihopatologije, često možemo naći koktel raznih poremećaja. Takvih je mnogo. Ne kažemo da oni znači, poremećaji nisu, nisu prisutni u svakom, svakom društva. društva. I u svakom, svakom skupini. skupini. Međutim, Međutim kod nostranih ljudi, ljudi slišni, slišni ovome, ovome, ovi poremećaji puno više, više, puno više, puno više dolaze, do izražaja. Ovakva, ideologija, kao što, kao što radi Ester Žeganović i njemu slični, njemu slični na mržnji neistomišljenika. Naravno, na znači ljude, ljude isto razmišljanja i ponašanja. Ovakva ideologija. ideologija. Če se pojasniti, će se pojasniti, mi ćemo, mi ćemo je pojasniti na jedan takav način ponašanja, koji se zove, kako smo rekli, u psihopatologiji, narcisoidni poremećaj. Jer ljudi s ovim poremećajem često se proguraju na vodeće pozicije, pa tako njihov uticaj bude veći. Osobe sa diagnozom ovog poremećaja ličnosti imaju osjećaj <clears throat> grandioznosti u vezi sa osobnom važnošću samoga sebe, dok su u isto vrijeme jako, jako osjetljivi da se kritikuju. Gotovo da ne posjeduju mogućnost saosjećanja sa drugima, a češće su zaokupljeni pojavom nego sadržajem ove osobe, kao što je već rečeno, iskazuju grandiozni osjećaj osobne važnosti, što se može iskazivati kao pretjerano naglašavanje osobnih postiga i talenata što želi uporno pokazati i profil Ezhera Beganovića. On vjeruje da su poseban, da je jedinstven i da takve kao njega mogu razumjeti samo osobe visokog statusa, a uz to želi da pokažu jaku potrebu da im se divi. Također, oni iskazuju nerazumna očekivanja, podilaženja i automatskog slaganja sa njihovim stavovima. Interpersonalni odnosi koji su oni dio pokazuju eksploatacijski odnos na štetu drugih osoba. Nedostaje im mogućnost saosjećanja, nemaju ga nikako. Dok često misle da su im drugi zavidni i ljubomorni. Nije rijedak ni arogantan nastup kod ovih ljudi. Ovo je jedan dio opisa osobe koja ima narcisoidni poremećaj ličnosti. Diskusija sa ovakvom prstom ljudi može biti, draga moja braćo i sestre, veoma dezorientisana i neobična. Čini se da oni misle da korištenje nekih istih riječi podrazumijeva praćenje toka neke tako konzervacije ili razvalovanja onoga što govori. Neke osobine ovih ljudi, slabo poznavanje i razumijevanje vjere, opisujući pustinjake koji su u raznim vremenima igrali važnu ulogu u širenju smutnje, Allah te bareke od Allah kaže. Beduini su najveći nevjenici, najgore licenjeri. A jasno je što ne razumiju, I jasno je što ne provozaju propise koje Allah svome poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je. Zašto Allah te tebara kratala? Pogledajte kako ju pisuje. Zato što imaju najtvrđa srca. I najgrublju prirodu i najružnijeg su govora. Zbog ovih osobina oni su prikladni i najpodesniji da ne znaju granice onog što je Allah objavio od obreda i propisa džihada. Ishitrenost u donošenju, donošenju uka i osuda je osobina ovih ljudi profila Ezhara Beganovića. Bez ikakvog provjeravanja vijesti donesu se odluke i osude se pojedinci. Ali, ako se radi o nekom koji je isto mišljenik, onda se i kako treba provjeriti i poduprijeti kuransko-hadijskim tekstovima. Neko od njih brzo se prevari usvojenim znanjem iz Kur'ana i Sunneta, pa pomisli da je sa to malo znanja postao učenjak. Pa kad vidi da to ne ide, onda postane novinar. Pristrasnu skupini, šehu ili daji, negativnost kod svog šeha ili daje se ne vide ma koliko bile velike, a negativnost kod neistomišljenika se nađu i uveličavaju ma koliko bile male, neprijatelji islama i sljedbenici strasti iskorištavaju naivnost i neznanje ljudi koji su podobni za upadanje u fitnu pod patronatom ovih ljudi. U doba Osmana radijallahu anhu, žido Abdullah ibn Sade, koji se predstavljao kao musliman i njegova svita iskorištavali su naivne ljude i neznalice za ostvarivanje svojih ciljeva. I ovo je bilo jedan od razloga koji su bili glavni za fitnu ubijstva halife Usmana radijallahu anhu. Molim Allah da nas sastavi sa njim. U ovo novije doba vidimo u ovo novije doba vidimo da obavještajni krugovi redovno iskorištavaju ljude žestokog ali naivnog, pod navnim znacima naivnog karaktera, kako bi se širila ružna slika o islamu i muslimanima. Obavještajac se predstavi kao hajirlija, koji želi dobro za umet, kao što je to radio Adulah ibn Sebe. I kad pridobije povjerenje ovih naivnih ljudi, on ih nagovara da se treba poduzeti akcija, da treba uraditi to i to. I kad im donese sve potrebne atribute i kad se sve isplanira, onda dolaze razne jedinice i hapse te ljude i muslimane, a ovaj Hajirlija koji ih je na to nagovorio, ispari i nestani. Moguće je da završi penzionisan na nekom otoku zbog svog doprinosa bezbjednosti države, dok ovi muslimani po 10-20 godina završe ili završavaju iza rešetaka. Ovo hapšenje obavezno bude popraćeno izvještavanjem velikog broja medija, pa javnost opet ima dovoljno hrane za blaćenje islama, dok ponovo ne nasjedne neko na isti trik uz pomoć istog profila ljudi kao što je Esher Beganović i njemu slični i krug se uvijek do sunnjeg dana vrti. Krugovi sljedbenika ovi ličnosti su magneti za obavještajce, ljude poremećene ličnosti. U vrijeme kad su pritisi na islamske misionare i daje porasli, neki koji pričaju o islamu, javno propagiraju šta god hoće i još dobiju i državljanstvo, i novac, i pare, i posao, i niko i ne dira, prelaze granice kako hoće i kud hoće, čak i, i veliki mediji reklamišu postavljajući njihove govorove ili drstove. Ovi koji se predstavljaju kao duše bližnici umeta, a u biti su neprijatelji islama, odvode ove naivne ljude u zabudu, zavode ih i iskoristavaju njihovo pridržavanje za vjeru, popiruju njihovu ljubomoru bez razumijevanja. Nepoznavanje pravila dokazivanja i propisa fitme također je osobina ovakvih ljudi čitaju literaturu i tumače shodno svojoj logici i pravilima. Komu se i kako i kad postavi, tako se i on postavlja. Nezauzeto sa onim što je korisno, jedan od razloga za fitnu je u doba Osmana radi Allahanhu. Što su mnogi ljudi došli u takvu situaciju da nisu bili zauzeti nečim. U knjizi Osmanima Fan Jedan od pisaca govori, kad su stagnirala osvajanja na, na kraju vladavine Osmana zbog prirodnih ili ljudskih prepreka koje nisu mogli prevazići, bilo to u Perdiji, sjeverno ili u Šamu ili u Africi, stagnirao je ratni plijen. Uslijed toga pa su se beduini zapitali gdje je otišao stari ratni plijen, gdje je osvojena zemlja koju su smatrali svojim pravom, I onda su počeli, počeli širiti lažne glasine u kojima su Usmana optuživali da je shodno svom hiru raspolagao zemljom koja pripada muslimanima i da je od te zemlje u feud dao onome kome je htio Subhanala. Te glasine su imale utjecaj na beduine i uzdrmale ih. Pogotovo zbog toga što je većina postala lijena i jedan dio vremena provodila u jedenju i spavanju i uživanju, a drugi dio svog vremena u govoru o državnoj politici i osmanovim postupcima koji su sljedenici Adulaha i sebea prestarjali u pogrešnom svijetlu. Tako isto, tako isto, dragi moji, mnogi ljudi koji su zapali u fitnu i šireje, nisu zaposleni sa onim što je korisno. Takvi nemaju ni dunjaličkog, ni vjerskog edeba, ni odgoja. Samo je žalosno što se pripisuju islamu, i to ne islamu, nego smatraju da su na pravom putu, na putu cinkanja islama i muslimana. Ona je ko se cijeli dan trudi i umara i radi za lavu vjeru, želeći da obskrbi sebe i svoju porodicu i da radi za dobrobit islama, nema toliko vremena da se bavi onim što će mu štetiti. Požuda i ambicija kod ovi nije malo mala stvar. Neki bi da budu barem predsjednici ili e, komandanti ili ne znam, kad već ne mogu biti halife ili namjesnici, pa kad su vidjeli da nemaju snage, da padaju i da im mnoge dršću i da neće i nemaju snage da se umile gospodaru svih svjetova, onda su se usred svoje izgubljene orijentacije počeli umiljavati najvećim neprijateljima islama i muslimana Radončiću i njegovoj kompaniji. Da je hilafet na snazi, budite sigurni da bi se ovakva osoba poput Ezhera Beganovića i kako gurala da bude na što višem položaju. Laganje i širenje, lažnih glasina, također su osobine ovih profila čovjeka. Ovo je ružna osobina i jedna od najvažnijih osobina smutljivaca. Sa ovom osobinom oni prodaju svoju ili pokušavaju da prodaju svoju pokvarnu robu narodu. Zaklinju se kako bi im ljudi povjerovali, obmanjuju ih oštrim i dvosmislenim govorom, šire ružno mišljenje o dobrim ljudima. Kad bi im vječno dobročinjstvo činio, rekli bi da nikad od tebe nisu vidjeli hajra. Obtužuju iskrene za laž, a oni lažu. Neistin govor u sporovima. Ovo je sličnost između smutljivaca i monafika kad je poslanik sallallahu alihi wasallam govorio o osobinama munafika spomenuo je i to da munafik prilikom spora laže smatraju ili tvrde da naređuju na dobro i odvraćaju od zla pod ovim izgovorom smutnici su digli oružje na pravenom halifu Usmana radijallahu anhu tvrdili su da traže pravdu i da naređuju dobro i odvraćaju od zla tako i danas mnogi od tih smutljivaca se predstavljaju kao duše brižnici islama, kao oni koji brinu da pravda bude zadovoljena, a u biti šire nered na zemlji i pravila naređivanje na dobro i odvraćanja od zla su za njih nešto za što možda su nekad čuli, ali po čemu ne rade, u to smo sigurni. Ne postoji kao zasebna diagnoza nego je dio neke drugi poremećaja i bolesti. Jer ako neka osoba često laže, čak i oko nevažnih stvari, sasvim sigurno ima problem koji ju je već doveo ili će dovesti do ozbiljnih problema u odnosima sa drugim ljudima. Pronaći tu osobu koja tjera da se koristi lažima je prvi važan korak u pomoći osobama sa ovim autodestruktivnim ponašanjem. To znači da osoba ovog profila poput Edhera Beganovića treba tražiti stručnu pomoć. Naravno, reći istinu ili lagati je moralna odluka svakog čovjeka. Ali ako se naučimo lagati, vjerovatno je da ćemo sve više lagati u budućnosti. Ako ništa, onda zbog toga da prikrijemo prethodne laži novim lažima. Svi ljudi će reći da ne vole lažove. Zašto? To je pitanje povjerenja ni izgovorenog dogovora, da je povjerenje temelj svih odnosa, osim prema drugim ljudima, onako kako bi htjeli da se oni odnose prema nama. Ozbiljne laži, ukoliko su otkrivene, mogu zauvijek razrušiti odnose, jer drugoj osobi postaje nemoguće opet izgraditi povjerenje. Postavlja se, braćo moja i sestre, nužno pitanje, zašto, kad i u koje vrijeme se pojavljuje ovakav profil ljudi. U našoj inteligenciji, kao i u Ezheru Beganoviću i njemu slišnim i njegovim mentorima, Semiru Imanoviću i ostalim, postoji nametnuti strah da će svaki intelektualac ili umjetnik ili daija ili alim ili šejh koji bude ovdje branio islamske autentične vrijednosti ustajući protiv neislamskih i antiislamskih ideologija, ostati bez karijere i imena. I dalje, svaki koji se dokaže, kao što to danas radi Ezer i Semir Imamović, njegov mentor, koji navodno se boreći za ljudska prava i prava muslimana, ustane protiv miješanja vjere u politiku i fundamentalizma i vjerstvog fanatizma i džihada i džihadista, Biće profesor u Europi, tako, dobiće donacije za sve listove, časopise, dobiće nagrade, živjeće lijepim životom, punim pravde, spokoja i mira. I na kraju njemu nikad neće policija pokucati ne vrata, nego su granice za njega slobodne. U ovom periodu naša napačena zemlja i dava je pod jednom vrstom kulturnog imperializma, koji naravno nema milosti, prema islamski i mogu slobodno reći prema vjerskim vrijednostima, općenito. Naš narod na osnovu televizije i radija te neki ili većine medija osjećajte kako udar na svoje vjerske i moralne vrijednosti, ali šuti. Mi razmišljamo kako da se odupremo toj vrsti pustošenja. Zato danas je stvar sve jasnija. Oni koji brane islam, džihad i mužahide i oni koji su protiv. To je teška i skupa borba. Nemamo se čim odupirati. Ali ne u kom slučaju. Ne smijemo sjediti opušteni ruku i da šutimo. Ako budemo davali podršku naručenim političarima, naručenim učenjacima, naručenim dajama, njihovim fetvama, satelitima koje drugi postave da vladaju Bosnom ili svijetom, kako hoćete, bezbožnicima ili radikalnim sekularistima ili čovjeku profila ili ljudima profila Ajsara Beganovića, onda sami sebi budite sigurni, sjećemo granu na kojoj obstojimo. Plan antiislamskog kulturnog imperializma, plan koji smatra da se muslimane može iščašiti i šupati iz njihove vjere i tlačiti ukoliko im se sruši tradicionalni sistem obrazovanja, pravni sistem ili šerijat I ukoliko se pokidaju veze između muslimanskih zajednica i naroda i na taj način se dokine u kuhvet osjećaj bratstva, solidarnosti i međusobnog pomaganja između muslimana. Kad znamo ciljeve naših neprijatelja, onda nam je valjda jasno šta treba da radimo. Bosanski narod ovdje u Bosni je dobro osjetio sve ovo na svojim leđima. I te kako dobro oni ljudi koji su živjeli u vrijeme mladih muslimana, a toplo vam preporučujem knjigu, mladi će mjesec ponovo blistati. Možda nekad za nekih 10, 15, 20, 50 godina ponovo izađe knjiga u kojoj će stojati ime ovoga čovjeka i njemu slični. A vjerujte, tako mi Allaha, tako mi onoga čije ruci moja duša ima još ovakvih ljudi. Ima još njemu slični koji rade na putu da se zatvore i ubijaju daje. Onima koji kajaju čast muđahida ili koriste njihovu trenutnu slabost zbog velike iskušenja ili napada murteda ili ne znam koga već postavljam pitanje. Jer čuo sam takve grozote o našoj braći u Siri prvenstveno. Takve grozote sam čuo da se govori o muđahidima da mogu slobodno postaviti pitanje i da kažem ovim ljudima koji tako pišu i govori, a to su ljudi navodno sa znanjem. Ako imate pameti ušta čisto sumnjom i znanja iz oblasti životopisa Allahova poslanika ali salatu wasalam, vi bi se znali postaviti slučaju dešavanja u Siriji. Ja tim i takvima postavljam pitanje. Šta bi rekli da su se nalazili negdje na domak blizine bitke na devi. Šta bi rekli da su vidjeli ashave kako bježe sa ohoda? Šta bi rekli da su vidjeli ashave kako su se na trenutak zamijeli mnoštvom? Šta bi rekli da vidjeli šta je Halid uradio? Šta bi rekli da su vidjeli strelce na uhudu kako krše narodbu Rasula sallallahu alaihi wa sallam? Šta bi vidjeli da čuju kako se Ebu Bekri i Osmer raspravaju? Šta bi rekli da čuju ashave kako kako licemjerima nazivaju neke borce sa bedra. Šta bi rekli da su vidjeli ashaba koji je ukrao iz ganine? Ja ću vam odgovoriti. Ja ću vam, braću, odgovoriti. Ovi ljudi ne znaju i ne čitaju. Oni više nemaju furkan. Da gledaju Kur'anom i sunnetom. Svaki grijeh bilo kojeg muđahida tako mi Allaha pokridi. Jer bi znali u suri Huđurat Allah subhanahu wa ta'ala kaže ako se dvije skupine vjernika pobiju, ovdje je glagol katela upotrebljen, izbiju, izmirite ih. A ako ne bude toga, onda se priklonite onoj koja je zlom učinjen. E moj Jezhere Beganoviću, e moj Semire Imamoviću, svaki musliman danas, pored Amerike, Iraka, pored Amerike, Njemačke, Francuske, Radončića i vas nema pravo na obranu. Allah kaže da se muslimani mogu između se posveđati i onda uzvišeni naređuje šta da se uradi. Da se prikloni onoj nakon pokušanja izmirenja, onoj kojoj se nasilje čini. Nažalost, vi ove stvari ne gledate tako. Vi imate mržnju prema ovim ljudima Vi imate mržnju prema ovim ljudima. Kaže uzvišeni. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا Nemojte da vas mržnja koju prema nekim ljudima očate tako. Šta? Navede da budete nepravedni prema njima. Uzvišeni ove ajete objavljuje. Kome? Ashabima jer su tako osjećali prema kome? Prema nevjernicima u aslu. Prema nevjernicima. Znači nemojte da vas mržnja koju prema očišćate prema ljudima navedi na nepravdu. Odakle ova nepravda profila Izera Beganovića i Svemira Imanovića? Odakle nepravda prema najboljim ljudima koji danas hodaju zemljom, a to su muđahidi sa puškom u ruci, izmržnije prema njima, jer oni ne mrze ono što Allah mrzi i ne vole ono što Allah voli. Oni mrze ono što Amerika mrzi i vole ono što Saudija voli. Nažalost, mi se ovdje sa njima i kako razilazimo. I na vašu žalost, mi se ne odričemo ni jednog muđahida, gdje godina kojoj se strani nalazio i na kakvu grešku napravio, osim ako nije kufru činio, oni su najbolji iz umjeta, mi se ne odričemo ni jednog portala koji govori hak. A odgovore na neka pitanja koja, se, eh, koja vi često postavljate, vi našu mladiću, naše mladiće i sestre navedete da vam govore neke stvari, a mi tako mi Allah znamo odakle dolaze, jer smo priveđeni, privođeni i prevedeni, ispitivani, to su pitanja obavještajaca, to su pitanja obavještajaca. Ako vas zanima, mi ćemo vam dati priliku da dobijete odgovore, ali samo licem u lice. Ali samo licem u lice. Ono što radite, je prešlo svaku mjeru. Nijedan uspjer muđahida ne bilježite, ali čim se i naj i bilo kod nas i po pitanju protivljenja njima, vi se odmah kopi i paste, tako razno razne proglase i širite po internetu. Cijela, cijela priča ovih svela se tako na blačenje muđahida. Evo moj ezver, ovako ja branim čast svojih dajija ovako ja branim čast onih od kojih sam sticao znanje za Radončića i bandu kao i za ostale islamomrce i novotare ovi ljudi su krivi za sve što je funkcionira loše u Bosni ali izgleda i u vašim životima oni su krivi što vehabije klanjaju džamijama oni su krivi za smutnju a krivi su što ne klanjaju džamijama i klanjaju, a krivi su zato što klanjaju nekim mehčidima Oni su krivi kome god se šta desi. Krivi su što su živi među ljudima. Evo vama su krivi kad umru, kad poginu, kad prestane na ovom putu. Krivi su jer šire svoje radikalne stave među njima. Krivi su što napuste gradove i odu u sela. Opet su krivi. Jer su prijetnja bezbjednosti. Krivi su jer žive u Bosni. Krivi su zato što su u Siriji. su zato što su. Krivi su zato što su. Krivi su, zato što su. Kad izađu iz Bosne, opet su krivi. Pa čak dok li ide bez obrazlog da su krivi i što preseli. Očigledno, da za neprijatelje čistog islama ne postoji musliman koji želi da se pridržava normi islama, a da ne bude krivac kao što je takav. Međutim, u tekstu i audio snimku ovog polupismenog političara i amatera u oblasti sakupljanja obaveštajnih podataka i audio snimku koji ste svi mogli čuti, za koje mu je Allah, uvjeren sam vallahi, sluh uzeo, pa ga nije preslušao ciljne žurbe i mržnje prema ovoj Davi i Husenu, Ebu Idrizu, se obistinila još jedna stvar koju su muslimani svjedoci stoljećima, a to je da neznalice i nevjernici i smutljivci kada žele da ocrne muslimane, oni ih zapravo pohvale i potvrde ispravnost njihovog puta. Allah te barek u ta'ala kaže, kada su potvorili Ajšu, ne, vi mislite to je zlo po vas, ne, ne, ne, to je dobro po vas. Šeh Husein, ovo nije zlo po tebe, tako mi je Allah, ovo je dobro po tebe, jer svaka potvora, za svaku potvoru, Allah garantuje da je to dobro po nas. Zato se Šeh Husein raduj, šta god da se desi, ovo je za tebe dobro. I glup bi mogao prepoznati o čemu se ovdje radi ali gluhoća od koje je bolestan profil ovoga čovjeka koji se odaziva na ime Esher Beganović kao i njegov mentor Semir Imanović je sasvim drugsije prirode. Imaš sluh, a ne čuješ. Imaš vid, a ne vidiš. Koliko se neznalica, nažalost, spalo i sapalo u svojoj vlastitoj zanci koju su, pre, koju su šta pleli vjernicima. Kaže uzvišeni, o nekeru, nekeru o nekerna, Oni su smišljali o tako spletke. Uzvišeni kaže, a mi smo radili da se te spletke šta razbiju, da se razvale. Kad? Onda kad se nisu uopšte nadali. Onda kad se nisu uopšte nadali. Molim Allah te bareke o tela da sačuva islam i muslimane. Molim Allah te bareke o tela da sačuva džihad i mužahide. Da pomogne našu braću gdje god živeli radili i borili se. Molim Allah, te bareke ovo tala, da nam oprosti naše grije i stramote pokrije, da nas uputi na ono što je za nas najbolje, da nam ne dozvoli da nam pokretnemo, da učusti našu braću, gdje god živjeli, radili borili se, na porodcama šehida spusti smirenost, da ih obskrbi, da obskrbi njove familije. Molim Allah, te bareke ovo tala, da naše braći koja su dala živote za njegovu vjeru, da im primi to, da im uvede dženetu firdevu salala, da im oprosti sve grijehe, a nas da uputi zajedno sa onima koji izražu Allahovu riječ na zemlji. Molim Allah, tebara kvitala, da oprosti imeni i vama. Rekao ovo Allah, molim da oprosti imeni i vama. Alhamdulillahi, rabbil alemin, subhanike, Allahum i bihamdik, ašadu ilalem, testakluke, vanatubulik, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.